Igande honetan, urriaren zazpian, kilometroak ospatuko da jen, eta gu bertara aurreratuko gara, ba, azken xietasuna jakiteko, eta gurekin dugu, arkaitz lasa egun hon, arkaitz? Egun hon. Bueno, ez dakit urduri zabiltzaten, edo ja nabaritzen den azkenen e, xietasunak lotu behar hori, tensio hori? Bai, ala da, ala da. E, denbora gutxi eta kontu asko ditugu indikane gauzatzeko, pentsatuta, pentsatuta baitugu, mhm. baina guen gauzatu, inberitugu azken egun hauetan, eta bai, jende asko da otartean eta urduritasunaren amari da. Jende asko esan duzu, e, bueno, ni antolaketako horri interneten kuskusiatzen ibili naiz, eta harrigarria talde bako osatzeko behar den jendetza. Bai, ala da, ala da. E, urtean zehar gutxi gora bera iruren digora laguna itu geha, eta azken egun ontako mila zehirundi gora voluntario mhm. ditugu izen eman da. E, horretaz gain, bueno, esango dugu, ez dela hau e, kilometroak ospatzen den lehenengo aldia, okerrez banago, laro gehi tamarrean, ere ospatu ziren kilometroak, nola gogoratzen duzuzu gori? <laughs> bueno, e, eh, amaika urtean nik nik, oain dela goita bi urte izan zen aurreko kilometroak, eta bueno, ordukuak e, oaingoak, gauza batzutan, badu antza, beste batzutan ez, e, gaur egun ja sekulako volumen hartu dulako, e, eh, kilometra jaiak, baina, bueno, ordukua zuritxarre, seguraldi txarra tarteko zala, ba, etzan eh, alde hortatik behintzat, espero bezala atera, mhm. eta aurten badirudi eguraldia lagun izango dela. E, bueno, alde hortatik zortza izaten duzuen behintzat. E, horretaz gai, bueno, ant, e, bos gune desberdin, zein dira gune horiek? Bai, e, zirkituak 6.760 e, metro ditu mhm. eta bost gune jarri ditugu zirkituan zehar. Guneak, bueno, lehen da bizikoa, eta bertan izango da ireki ekitaldia, ikastola, ikastolan izango da lehenengo gunea. E, landa gunean izango da, landa zati bat ere izango du lako ibilbideak bigarrena sorabila auzo txikiko eskorre eta polit batean izango da, hirugarren gunea eta ondiena e, txeberri eta plazan izango da, eta bertako zelai zabaletan, ba, idea bat iteko, goita 6 mila metro karratuko gunea izango da, oso zabala, e, laugarren gunea eta ja erabat e, herrian sartuta goiko plazan izango genuke, udaletxe aurrean, eta bosgarren gunea bueno, Euskal Gintzaren erreferente dan Martin Ugalde Kultur Parkean. E, horretaz gai, bueno, aparkatzeko lekuak eta prestatu dituzue, baina gogoratu eraziko jau jendiai, trenez jundaiteke lan doa, eta bi e, geltoki ditula. Bai, ala da. E, bueno, gogorazi baino gehiago ere, are hojun nahiko nuke, eta nik ere ingo nuke, jendea garraio publikoan etorri dadin. Batetik, e, bueno, osondo aipatu duzun bezala, andoainek tren geltokia badu, bi ditu urtean zehar, normalean egunerokotasunean bi geltoki ditu, baina kilometrotan, bueno, arrazoi ezberdina direla medio, bakarra erabiliko da. Bestean ah. trenak ez dira geldituko, eta tren geltoki, geltoki hortan geisten dianak, zirkuituan bertan ja egongo dira, mm. oso gertu dago. Beraz, bestetik, bai, bai. Trenes juten dienak e, ez izutzia alde batetik edo bestetik dihoaztenak e, trena ez delako gehatu lehenengo beltokian? <laughs> E, ez, bai, nahi da. e, o, bai, botarkait. Bai, lehen esaten nintzen ere bestetik ere e, tolosa eta donosti arteko autobus e, lineak ere <clears throat> zerbitzuak indartu ingo ditu eta andoain eta <clears throat> donosti bitarteko eh Hernaniti barrena joeten dan eh, autobus garraio lineak ere, horrek ere zerbitzuak indartzen go ordu laurden izango ditugu autobusak. E, bueno, esango dugu Aita Larramendi Kastolarentzat e, eh, bilduko dela dirua edo izango dela urtengo jaia eta zer da eh inbertsio horrekin edo diru horrekin zertan inbertituko da. Bai, eh bueno, zorionez eh azkeneko urtetan ikastolako matrikulazio eskaria gora indu, eta, bueno, gara ibatean iru lerrokoa izan zen, gero bira murriztu zen, e, maila bakoitza, eta hain berriz ere, iru lerroko taldeak, hau da, iru ikastaldeko taldeak mm eta hoientzako lekua behar dugu ikastolan. Hoi dala eta, e, eh, sortzi bederatzi gela imiar ditugu, ere bat imiar dugu, eta inbertsio ekonomikoa handi bat egin behar denez, ba, jaiakin lortzen den dirua izango litzake, inbertsio zati, zati handi bat kentzeko. Mhm. Horretaz gaina aipatzekoa da, bueno, ja azken urtetan, eh, baina berezikia aurten e, teknologia berriak edo ikateak e, duten edo hartu duten indarra, ez? E, zuek bintzat, bai e, Facebooken, 20, eh, Twitter, horrelako guztietan e, azaltzen da honegin, eta indar hori ere berezia da, ez da? Bai, bueno, e, orokorrean ikastolen elkartetik ere, proiektu ezberdinan bidez, teknologien erabilera bultatzen da, eta kasu gure ikastolak ere, hoien alde indu e, bueno, ba, denok ezagutzen ditugu ordenagailu txikiak geletan erabiltzen dianak, eta bar, eta kasu honetan kilometrotan ere guk e, jendea aktibatzeko edo jendeak parte arazteko, parte hartu dezan, e, aktibatzeko botoia edo piztutzeko ere teknologietan asko erabiltzen dena erabili deu, urtean zer ere egin ditugu teknologien inguruko ekintzak, eta ba noski, e, urtean zehar komunikazioen lan nahi eta kilometroak egunerako komunikazioen lan nahi ere, ba sozialek bisua handi izan dute, gaur rehungo gaztek e, asko erabiltzen dituztelako eta bueno, e, etorkizuna diala kontutan hartuta, hoien gana iristeko ezin bestekoa da bideoiek erabiltzea. Beraz, e, bueno, animatu oi hartzun irrateko entzule guztiak igande honetan hone egitera? Hoi da. <laughs> Guk, beste guztia, azpiegitura guztia jarriko deu, mhm. eta jendiak ondo pasatezan eta gozatu dezan, aleginak ingo itxugu. Eta guain behar duena da, ma ba, jendia animatu da dila eta gertziretu da dila. Eh, Kilometrak egin eh, bai. jota mabira. Arkaitz sartuko eh, bueno, egun guztiko egitarauak, gunez guneko egitarauan luze jungo litzaigukelako, baina bueno, e, informazio guztia non aurkitu genezake? E, kilometrak.net elbidean bertan dituzue e, eh, kilometretan eskeniko dian hiru jantokin berri eta txartelak ere bestan bertan erosi daitezke, egitaragua ere bai, nola iritsi daiteken andoainera ere bertan azaltzen da, mhm. kanta, bideoklipa, informazio guztia bertan. Bueno, ba, esan duzu, kanta baduzuela, urtero kilometroak edukitzen duten bezala, guk horrekin bukatuko dugu elkarrizketa, eskerrik asko arkaitz lasa gurekin izateatikan. Bai, Amar puntu onegin! solari begira Zure hitza nire berba Sola zaparra da Ezagutzen ez duten entza Tu nari bid de airekin osatu Euskaraz mundu non egin Etorkizunari bide aireki Eskuz eskuzarea osatu Euskaraz mundura tu sortu suck. escucharé.